Selamünaleyküm sevgili kardeşim. Şimdi 30'dan e, itibaren geri kalan e, ayetlerimizi yaklaşık efendim 43'e kadar beraber bu derste de değerlemeye çalışalım, toparlamaya çalışalım. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Evet. Meleklere Rabbin dedi ki İnni cailun fil ardı halife. Yeryüzünde ben halife yaratacağım. Galu. Onlar melekler dediler. <clears throat> Etec'alu fiha. Yeryüzünde men yufsidu fiha. Orayı ifsad edecek birini mi yaratacaksın? Öyle biri mi olacak? Ve yesfikü dima'e kan dökecek. Ve nehnu nusebbihu bihamdike. Seni hamd ile tesbih ederiz. Ve nukaddisu leke. Seni takdis ederiz dediler. Allah'ımız Rabbimiz de gale inni alemu ma la ta'lemun siz bilmediğiniz şeyler var, bilmediğiniz şeyleri biliyorum dedi. Yine maal olarak hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tenzih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah Celle Celaluhu şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Evet bu ayet-i kerime bakınca